georgike techne ho georgos tus boas e hippus toi arotroe sus deognusi kai tai aristerae ten echelten te dexiae ton bolo copon econ hoe tus bolus apokinei tai hynei kai tai guei apotruei ten gen he proton che copristai kai poiei aula cas eita speirei to sperma kai tei oxinei sun ca lyptei ho seristes therisdei dei to leion to e drepanoe ta dragmata dragmatewei kai syndei tus iulus amallas ho alo eus alo te tucane en te alo ton siton licmae toe ptuoe cae eite ho tanto acuron cae carfos die crice sunem ballei eis sacus ho horto copos ergasdetai en toe leimoni pisei ton horton ten chloen horton opsimon drepanoe e horto copoumenos horto listroe suso tae tai agreifnei kai tois ochemasi en hortona sun